Op 21 juni, gedurende die 11 jaar van koning Jojagense ballingskap, het die Heere vir my gesê, Mense kind, gaan sê vir die Faroe, koning van Egypte, en al sy mense, met wie kan jou grootheid vergelijk word. Jy is soos Assyrie, hy was op die Libanonberbe een seder met baie dik takke, met sy top tussen die wolken, het hy die bos donker gemaakt. Die waters het om nat gemaakt en hy het groot en hoog gegroeid. Die water was ook genoeg voor alle bomen rondom om. Hierdie groot boom het boe al die andere bomen uitgestaan. Hij het floreer met lang, dik takke omdat daar so baie water was. Die voels van die hemel het in sy takke nees gemaakt, en sy skadewee het die wilde dieren hulle kleinkies in die wereld gebring. Die groot nasies van die wereld het in sy skadewee geleef. Hij het groot en mooi geword met takke wat ver uitgespreid het. Sy wortels het diep afgegaan na waters wat in oorvloed was. Die seders in die tuin van God kon niet met ommering nie. Die cypresse en platanese takke was niet zo so groot soos syne nie. Geen boom in die tuin van God was zo so mooi soos hierdie seder nie. Ek het om mooi gemaakt met baie takke, al die ander bome in die tuin van God was jaloers op hom. So sê die oppermachtige Heere, die seder het trots en arrogant geword, en homself boor ander aangestel en sy top tot tussen die wolken gedruik. Daarom het ek om oorgegee aan die leier van nasies wat om gaan vernietig soos sy boosheid verdien. Ik het om een kant neergegaan. Die vreedste van vreemde soldaten het om afgekap en om op die grond laat val. Die takke leef verstrooid oor die bergen en valleie en rafijne. Al die mensen wat in sy skadewee geleef het, het weggegaan en om achtergelaat. Die voels het op sy omgevallen staan kom sit, en die wilde dieren het tussen sy takke gelee. Daarom zal geen boom wat bij water staan, ooit weer trots word en sy kop tussen die wolken optel nie. Geen ander boom mag weer so hoog word nie. Hulle is allemaal bestem om dood te gaan, naar die graaf toe tussen sterflike mense. So sê die oppermachtige Heere, toe hy in die graaf afgegaan het, het die waters oor omgetreerd, en ik het die strome teruggehou so dat daar nie meer water was nie. Ek het die Libanon zwart aangetrek en die bome van die veld het oorom verlep. Ek het die nasies laat bewe voor die gedreen van sy val, want ek het om graf toegestuur saam met al die ander wat soos hy is. Die ander trotse bome van Eden, die mooiste en beste van die Libanon, hulle wat water gebruik het, was blij in die onderwereld. Hulle is ook allemaal vernietig en doodgemaak. Al die nasies wat in sy skadeweer geleef het, het in die graaf beland. Met wat er een van die bome van Eden kan jou mag en aansien vergelijk word, Egypte. Toch zal jy ook saam met die bome van Eden naar die onderwereld gebring word. Jy sal let tussen die bannelinge wat met die zwaard doodgemaak is. Dit is wat met die faroe en al sy soldaten gaan gebeur, sê die oppermachtige Heere.